Amosi esura yakashatu Inywe baIsiraeli muulire ebyo ndi kubagambao eyangaliona eryo naire Misiri omumanga gona omunsi manya inywe arwekyo ndi babonabonya mbatule entambara zanyu omulimo gw'omurangi abantu babiri bakugenda babiri batategekire kugira batyo Isentale yakwema omkibira esinde etaisire ekyana kyayo kyakururumira omumpako kitaina kyo kikwasire enyonyi yakugwa ansi omumutego gutategire iso mutego gwonene gwa kubarashuruka gutaina kyo gukwasire enzamba yo kujuga omukigo abantu batatinire isi ekigo kyonene kyakugwerwa akabuta omukama atakikateize omukama tayina kyakora atabandize kusherura bayirube abarangi enamaye entare yamazire kusinda atatine noa omukama ruwanga yagambire noa arabura kuranga ekibonabonyo kya Samaria mugambire abasiria na Misri umbigo biebo mamuti muurulire amabanga ga Samaria mubone okwo halimu etabangu nyingi mubone nokwo bali kubonesangana enaku omukama na gamba ati abomboma abakora obukatiri nibakabanu ebyabo tibamanya kukora kurungi arwekyo omukama ruwanga na gamba ati omubisha alizingora ensiyona enkuta zawe ezikulinda azikumbye kandi eboma zawe azinyage omukama nagamba ati uko mushumba ayaka entale omukanwa kayo obuguru bubiri bwentama anga okutikwayo nikondi lokora ntio abaisiraeli ba Samaria abali omubitebe bagoijagire omukama ruwanga wa mae nagamba ati Ulira oshube otatire bayijukuru ba Yakobo. Okwo ekiro ekyo ndibabonabonya kubatura mafugabo Ndikambura altare za Baseri nziteme amaembe gagwe ahansi. Enju yekirumo kyomunena neye kyanda ndizikambura. Kumo nenju zemino yenjoju zilitemwa kutyo namaju agahango alikugamba mukama